Sura 93. al duha Jutro Meka 11 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Wad-Duha Tako mi jutra Wal-Lajli iza sađa i noći kada se utiša ما ودعك ربك وما قلى Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo وللآخرة خير لك من الأولى Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. ولسوف يعطيك ربك فترضى A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. ألم يجدك يتيما فآوى Zar nisi siroče bio, pa ti je on utočište pružio, ووجدك ضالا فهدى i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى I siromah si bio, pa te i mućnim učinio. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ Zato siroče ne ucvili. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ A na prosijaka ne podvikni. وَأَمَّا بنعمة ربك فحدث I o blagodati gospodara svoga kazuj.